Ama masala ya kutingisha kidole pia ina khilafu baina ya ulama, lakini me imethibiti imethibiti imethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa walikuweko, yani ilikuwa kuna imethibitisha hadithi kuwa kulikuwa kuna kutingisha e, kidole na kuna baadhi ya wengine wamedhaifisha hadithi, lakini maulama wale ambao kwamba kama Ibn Hajar na wengine wamesema kudhaifisha hadithi ya kauli sahihi kwa hivyo imethibitishwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna tahriki asabi kutingisha kidole lakini kutingisha kidole inakuwa vipi wa ulama walifasiri kuwa kutingisha kidole ambayo kwamba inakusudia hapo wakati unapotaja unapotaja mathalan Allahumma Allahumma ighfir lana yaani unapotaja jina la Mwenyezi Mungu nyona unatingisha kidole ukiinua juu na unateremsha chini yani inda dua inda dua ndio tingisha kidole, kwa sababu tunaona baadhi ya ulama wengine wametofautiana, wengine wanasema, wengine unanyoosha hivi kidole, wengine unanyoosha juu, lakini katika wakati wa kutingisha kidole ukishasoma tahiyat usoma ashhadu an la ilaha illa Allah, umenyoosha kidole, unaenda tahiyatu. Kisha unapokuja katika dua, mfano Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, unapotaja Allahumma juu unatingisha kiteremsha juu kidogo na juu chini. Na hili swali tuliuliza ustadhi wetu wa Shakaba abad bin Muhsin abad wakati tulikuwa kwenye darasa, alitufundisha pia, alitufundisha katika hiyo njia, wakati ambayo dua juu unainua kidole kiteremsha chini, inda dua, sio wakati ambao una unanyoosha. Ni jambo ambalo imethibita, imethibiti, lakini kuna khilafu baina ya ulama, lakini imethibiti katika Wallahu